بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Dile a tu gente, oh Muhammad, me ha sido revelado que un grupo de jinn ha escuchado mi recitación del Corán y ha dicho a los suyos: Realmente hemos escuchado una recitación sorprendente. Yahdi الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا Guía hacia la verdad y hemos creído en ella y no adoraremos más que a nuestro Señor ni lo equipararemos con nadie وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا Y dice que nuestro Señor en su magnificencia y majestuosidad no ha tomado ninguna compañera ni ha tenido ningún hijo. وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا y que el insensato de entre nosotros, Iblis, decía contra Allah mentiras de gran consideración. Y nosotros creíamos que ni los hombres ni nosotros, los jinn, mentirían contra Allah وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا y entre los hombres había quienes se refugiaban en los jinn buscando protección pero ello no hacía sino aumentar su extravío y que los jinn se atrevieran más contra ellos وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا y ellos los jinn pensaron al igual que piensan ustedes oh hombres que Allah no enviaría a ningún profeta وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا y dicen los jinn e intentamos alcanzar el cielo mas lo encontramos lleno de severos ángeles guardianes y de estrellas fugaces وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا Antes solíamos tomar nuestras posiciones en el cielo para escuchar lo que Allah ordenaba a los ángeles. Mas quien ahora intenta hacerlo se encuentra con una estrella fugaz acechándolo. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا Y ahora no sabemos si algún mal va a suceder a quienes habitan la tierra o si Allah quiere guiarlos por el camino recto. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا Y entre nosotros hay quienes son rectos y virtuosos y quienes no. Somos grupos distintos y cada uno sigue su propio camino. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا Y sabemos que no podremos escapar del castigo de Allah en la tierra ni podremos escapar de él huyendo hacia el cielo. وانا لما سمعنا الهدى امنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا Y cuando escuchamos el Corán, creímos en él. Y quien crea en su Señor, no tendrá que temer ninguna injusticia. ya sea una recompensa menor a la merecida o un castigo mayor al que le correspondía. Y entre nosotros hay quienes se han sometido a Allah aceptando el Islam y quienes son injustos al rechazar la verdad. Y quien haya abrazado el Islam habrá buscado el camino correcto para estar bien guiado. Y los injustos serán la leña del infierno. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا Y si quienes rechazan la verdad en la Meca hubiesen seguido el buen camino sin desviarse de él, les habríamos concedido lluvia en abundancia después de un largo tiempo de sequía. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا para ponerlos a prueba y ver si eran agradecidos y a quien se aleje de la exhortación de su Señor Allah les hará padecer un severo castigo وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا Y los lugares de culto son para adorar solamente a Allah. No invoquen, pues, en ellos a nadie más que a él. وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا Yo solo invoco a mi Señor y no adoro a nadie más que a él. Diles En verdad yo no tengo poder para perjudicarlos ni para beneficiarlos قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا Diles Nadie puede protegerme del castigo de Allah ni puedo encontrar fuera de él refugio alguno إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا Solo les transmito el mensaje de mi Señor. Y quien desobedezca a Allah y a su mensajero tendrá por castigo el fuego del infierno, donde permanecerá para siempre. حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا Y cuando quienes niegan la verdad vean el castigo que les había sido prometido sabrán quiénes son los más débiles y los más insignificantes por no tener quienes los auxilien قل ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا Diles, no sé si está cerca el castigo que les ha sido prometido, o si mi Señor lo ha aplazado para más tarde. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا Él es el único con conocimiento absoluto del Gaib y no desvela a nadie tal conocimiento. الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا salvo a quien él haya escogido como mensajero y le revele lo que quiera. Entonces hace que lo escolten ángeles guardianes por delante y por detrás que lo protegen. ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا Para asegurarse de que los mensajeros transmiten sin problemas el mensaje de su Señor. Y su conocimiento abarca todo lo que hacen. y él lleva la cuenta de todas las cosas